A to je iščitavanje i komentar Buharijevog sahija. Za mene lično, za svakog muslimana komentarisati, slušati komentar Buharijevog sahija veliki je događaj. Zaista. Ako imam Tirmizi, kaže za svoju zbirku hadisa, koji ima ovu moju zbirku kao da je u njegovoj kući poslanik koji govori, imam Tirmizi kaže to na početku svoje zbirke, a znamo da Tirmizijeva zbirka je drugo stepena u odnosu na Buharijevu zbirku, onda možemo vidjeti kolika je vrijednost Buharijeve zbirke u čovjekovoj kući i u čovjekovom životu. Nema nimalo sumnje da je Buharijeva zbirka knjiga koja je doživjela najviše komentara u historiji Islama, nakon tefsira naravno Korana. Imao sam priliku kao student gledati knjigu koju je napisao jedan učenje gdje je samo uvrstio komentare i autore tih komentara. Što ima, što je, ima pisanih u smislu rukopisa i u Vjerujte mi, knjiga je bila deblja od 500 stranica. Zaboravio sam u, u svom, ovaj, svojim zabilješkama tamo tačan broj tih komentara, ali preko 500 stranica samo komentara te zbirke. To znači da je ta zbirka, Buharijeva zbirka, mm, nešto što je, ima, ima poseban zaista položaj u islamu. To je stav svih učenjaka, to je konsenzus učenjaka Ahle i džemata, čak i većine novotarskih skupina. Svi Buharijevu zbirku priznaju osim šija. Znači jedini su šiti ti koji ne priznaju zbirku, ne priznaju naše hadise uopće, a samim tim i Buharijevu zbirku, a sve ostale čak i novatarske skupine, što bi rekao, skidaju kapu pred Buharijevom zbirku. Adet je, običaj, pogotovo u našem slučaju ovdje kada većina vas nije se doticala sa hadijskom naukom, da prije iščitavanja samih hadisa upoznamo se sa hadijskom naukom. Je to u redu? Znači upoznat ćemo se kratke definicije sasvim da vi vidite šta je tu hadis. A ovdje to kod nas je jako važno. Zašto? Imam kod sebe, kod kući jednu doktorsku disertaciju koja je rađena 99. godine na temu hadijske nauka i njeno očuvanje do, ne znam, od dolaska osnovnija na ove prostore do 20. vijeka. I čovjek je radio anketu u Sarajevo. I između ostalog bilo je pitanje, to je takozvano terensko istraživanje koje obično bude u tim radovima, i između ostalog bilo je pitanje šta je to sunnet. Preko 90% ispitanika muslimana u Sarajevu odgovorilo je pogrešno, dosta njih je odgovorilo sa ne znam, a oko 70 i nešto posto govorilo da je to obrazivanje. Sunnet, da je obrazivanje. Što čuli za to? Zato ćemo mi uz Allahovu pomoć danas <clears throat> upoznati se sa osnovnim pojmovima u hadijskoj nauci. Je to u redu? Dobro. Šta je to hadis? Kad ja kažem hadis, kaže se u hadisu što mislim pod tim? Ovako učenjaci definiraju hadis. Hadis je svaka izreka u vezi s poslanikom svejedno bio njegov govor, postupak, prečutno odobravanje ili opis karakterni ili fizički. Osobine mogu biti karakterne, kao da se kaže bio Ili fizički, kao da se kaže bio je osrednji rast. To je znači hadis. To isto važi i za sunnet u opštem smislu. Što je sunnet? Sve ovo isto. Hadis i sunnet su sinonimi u tom širem smislu. Postoji sunnet u fikhu, u fikskom smislu, a to je ono što nije obavezno, to se mi ne govorimo o tome. Mi govorimo o sunnetu, odnosno hadisu, kao znači svemu onome što je došlo od poslanika sa alejhi Od riječi, dijela, rečitih odobravanja i osobina. Dobro. Šta je haber? se čuo nekad za izraz haber? Koristi se haber izraz i kaže se nekad recimo došlo je u haberu, rečeno je u haberu i tako dalje. Haber je isto, isto što i hadis, samo što obuhvata izreke ashaba i tabina. Naš vam jedan primjer, znači imamo četiri vrste hadisa, je tako? To su poslanikove izreke, poslanikovi postupci, zatim imamo prečutna odobravanja poslanika i osobine. Primjer za poslanikove riječi je prvi hadis u Buharijevoj zbirci. I nema na malu binijat. Dijela se vrednuju prema namirama. Dobro. A, e, primjer za poslaniku postupak. Kaže Aisha radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije spavanja, ako bi bio džunup, oprao spolni organ i abdestio se kao za namaz. Znači, Aisha Allah anha kaže, da bi sam sallallahu rekao sam prije spavanja, ako bi bio džup, oprao spolni organ i abdestio se kao za namaz. Znači, ovdje mi nemamo poslanikovih riječi. Ovo su Aishine riječi. Ali zašto mi zovemo hadisan? Ha? zato što se u njemu prenosi postupak poslanika sa I to je hadis i ne kažemo da je zaka sahaba. Jel osjetite tu razliku? Prečut, primjer prečutnog odobravanja. Ima više primjera. Jedan od tih primjera je tu što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako prenosi na i ibn Abbas sjedio za sofrom na kojem se jeo pustinski guštir, bodljorepi i guštir zvuka da. On nije dozvoljen jesti. Međutim, poslanik sallallahu alejhi nije ga htio jesti, a drugi su oko njega jeli. Pa su ga pitali ovako poslanče, je zato što je zabranjen, rekao je ne, nego zato što nije uobičajen u mom narodu, nisam rekao da ga jedem. I oni su jeli, a poslanik im ništa na to nije rekao. To je šta? Prečetno odobravanje. Također u ovaj Azanu, Poslanik sallallahu se na ne podučio Bilala kako da ovaj, prouči jezan i kada je bio sada Bilal dodao sebe a salatu hajru minan Bolje je klanjati nego spavati. To je Bilal dodao. Poslanik čuo. Je mu šta rekao? Nije. Znači, priječutno je to i to je postalo sunnet. Što se tiče osobina, primjer zato je hadis Enesa ibn Malika Allah u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi bio stasit, nije bio ni visok, ani nizak, lijepo građenog tijela, kosa nije bila kovrđala, a nije bila ni opuštena, znači imao je valovitu kosu, ali ne korđavu. Bio je svijetli puti kada bi išao kao da se liva. Znači vizor noge visoko. Sallallahu alaihi wa To je hadis. I zato ćemo mi u buhariju zbirci i u drugim zbirkama naći sve četiri ove vrste hadisa. Imamo poslanikove izreke gdje se kaže rekao je poslanik sallallahu alejhi Imamo ovaj, poslanikove postupke koje nam ashabi prenose postupio je tako, uradio je ovako i tako dalje. Imamo također poslanikova pređutna odobravanja, što je također sumet, a to nas dovodi do jednog drugog fenomena, a to je da pitanja adeta da li se širijat upliče u ili ne, o tome ćemo posebno govoriti. I imamo ove osobine, naravno, one su prenesene jako, jako puno. Sljedeća tema koja nas interesuje. Hoćemo da definišemo nauku koja se bavi hadisom. Znači, šta je tu hadijska nauka? U hadisu imamo dvije stvari. Imamo u hadisu dvije stvari. To je hadis i to je cilj nama. Imamo pomoćnu nauku koja se zove ulumul hadith. Hadijske nauke, kao što imamo ulumul Kur'an, kur'anske nauke. I neki ga zovu mustelahul hadis i tako dalje i tako dalje. Ova nauka, ulumul hadith jedini smo umet na zemaljskoj kugli koji ima nauku posebnu da se bavi izrekama svojih poslanika, svog poslanika. Nijedan drugi narod, nijedan drugi umet, računajući i jevreje i kršćane, nemaju nauku koja se bavi izrekama njihovih poslanika. Jedini smo, znači, umet koji imamo jasno preciziranu nauku, kriterije na osnovu kojih prihvatamo, odnosno ne prihvatamo poslanikove izreke. I tačno možemo odrediti šta je rekao, a šta nije. Definicija. Šta je to? Hadijske nauke su nauke koje nas dovode do spoznaje pravila na temelju kojih utvrđujemo stanje predaje i prenosioca. Predaje šta? I prenosioca. Postoji i druga definicija koja je također slična. Ona glasi da je to nauka koja proučava pravila na osnovu kojih prepoznajemo stanje lanca prenosilaca i teksta hadisa. Znači, to je praktično slično. Na osnovu ovoga mi smo vidjeli da u hadisu imamo sene i imamo nešto što se zove metun to je tekst hadisa. Senet to su ljudi. I zapamtite ovo. Svaki senet, poseban senet, je poseban hadis. Makar tekst bio isti ili sličan. Znači, ako imamo jedan tekst i taj tekst imamo za njega pet lanaca prenoslaca. To je pet hadisa. I zato mi imamo svega tekstova i sahih, i malo blažeg daifa imamo oko hiljada. A tamo kaže zna hiljada hadisa, zna hiljada hadisa, zna milijun hadisa. Kako to? Zato što je kod muhadisa svaki tekst, svaki sened hadisa Znači, jedan tekst ima pet seneda, to je pet hadisa. E sad vidjeli ste da mi kad tražimo ovdje, tražimo senet, prvo se traži lanac prenoslaca. Ovo ovako fajde radi za vas. Lanac prenoslaca se računa od autora knjige. Kad istražujemo lanac prenoslaca, recimo Buhari je autor, počnemo od njega, ne počinjemo od poslanika odnosno. Idemo od Buharija, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, dok dođe se do poslanika Znači, od autora knjige, zbirke koju imamo, zašto je Buharijeva zbirka toliko važna, toliko bitna i toliko zastupljena u ovom momentu? Zato što Buhari ima najvjerodostojnije senede i ima najčišće tekstove. Zato što Imam Buhari ima najčišće senede u smislu da je odabirao najjače ljude i zato kažu učenjaci kada imam Buhari naime napisao u svoj sahih predučio ga je u lemi svoga vremena među njima je bio imam Ahmed bio, bili su i drugi veliki imami hadisa i složili su se oko svih hadisa osim četiri kažu učenjaci i tu je ispravno mišljenje ovom Buhariju, ta četiri hadisa. Ali eto četiri su bila sporna. Znači, zamislite, od praktično skoro 5000 hadisa, 4700 i nešto hadisa, samo četiri da budu sporna i opet po mišljenju većine i mnogih Buhariju, mislim, čak i da nisu ta četiri ispravna, nema veze. To govori o veličini čovjeka zašto je to rađeno. E sad mi slušajte dobro, sad ću vam dati jednu jednu najvažniju temu u hadijskoj nauci. Da imate samo uvida, šteta bi bilo čitati Buhariju da nemate uvida o tome. Da osjetite slast Buharijevog sahije. Slušajte, mi hadis dijelimo na dva načina. Znači sve hadise, bez obzira na sve po načinu dolaska do nas, po prihvatljivosti. To su dva načina na koji učenjaci dijele hadis. Način dolaska. Šta to znači? Učenjaci dijele hadise po načinu dolaska na dva dijela. To su mutevatir i ahad. Šta je to mutevatir hadis? Znači, mutevatir hadis je hadis koji prenosi grupa za koju nije moguće da se složi da slaže. Nije moguće da se složi. Recimo drugo, ako prenosi grupa deset ljudi, ali oni su ekipa. Zna se da su ekipa i postoji mogućnost da se dogovori da, će, da to ovaj, ne. Nego ta grupa treba da bude takva da je nemoguće. Jednostavno nisu se sreli uopšte. Recimo. Nemoguće da se složi u cijelom senetu. Zato mi recimo ako imamo grupu u prvom dijelu, pa imamo jednog u drugom, to odmah nije mutelakat, to spada u aha granica. Mora biti u svakom dijelu seneda i da se oslanje na čulo. Šta znači čulo? Znači kažu vidjeli smo. A ne priča se. Ako kažu priča se ili rečeno je, to ne može biti zato što tu ne oslanja se da su oni bili prisutni događaji. Razumijete me to? Mora se oslanjati na čulu, sluha ili vide. To je mutilatir. E sad, naravno učenjaci mutilatir dijeli na dvije vrste. Mutilatir lafli to je tekstualni. I mutilatir manjeli po značenju. Što je to tekstualni? Znači tekst od poslanika sa osrednjem prenijela je grupa ljudi, na grupu od grupe ljudi od grupe ljudi, nemoguće je da se složili na da slažu, a osrednje se na čuvo vida, odnosno sluha. Primjer za ovaj tekstualni interlatir je hadis koji je zabilježen i u Buhari i u Muslimu, a to je men kedeba alegi fel Ko na mene slaže namjerno, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Kaže u Lema, taj hadis je prenijelo ogroman broj ashaba, pa ogroman broj tabina, gdje nisu bili svi ovaj, da, se mogu složiti tako tako dalje. Svi kažu čuli smo, čuli smo, čuli smo, tako da je to mutevatir lafzi. Tekstualno tako je prenesen s koljena na korijenu. A ovog manavi, njega ima jako puno. Na primjer, primjer zato je, kako kaže Ibn Hajar u Fethul Bariju, hadisi koji govore o iskrenosti u djelima. Znači ima toliko hadisa o iskrenosti, u svakom to je potencijal poslanika sada iskrenost, da kaže Ibn hadisi o iskrenosti u dijelima su mutavatir manavi. Znači ovo je po značenju mutavatir. Ili recimo dova prilikom dizanja ruku kad se uči dola. Dizanje ruku kad se uči dola, i u toliko hadisa preneseno, toliko ashaba, pa tabine, tako da je to šta mutelačir po značenju. To je što se tiče Mutelatira. Ima naravno posebnih dijela koja se bave, koja su sabrala Mutelatir hadise u jednu zbirku. E, šta je to ahad hadis? Ahad hadis je sve što nije Mutelatir i to je većina hadisa. Znači možda 95% hadisa spada u ahad. Ahad imamo tri vrste. Prva je mešhur, druga je aziz, treća je garib. Šta je to mešhur? Mešhura meni je žao da, ovo, da se ovo prođe prije Buharijeve zbirke, jer sve ove vrste hadisa spominjat ćemo, pa ćemo reći recimo ovaj za ovaj hadis, ovima kaže da je mešhur, a mi ne znamo šta je mešhur. Ili kažemo da je aziz, a mi ne znamo šta je aziz i tako dalje. Jako je bitno. Mešhur. Mešhura imamo dvije vrste. Mešhur terminološki, mešhur opći, hajde, stavit ćemo Šta je to mešhur? Terminološki. Znači u hadisu kaže ulema koji hadis u lancu prenosilaca ima u bilo kojem dijelu najmanje tri prenosioca ili više, ali nije mu latir, to je mešhur. A mešhur inače onako kažem kažemo u nekom slobodnom prevodu znači li poznat. Da, recimo može biti, evo, šta ja znam, ashaba prenosi, idemo od autora. Autor je tu. Pa kaže on, ima prenosi od trojice. Tri. Pa ovi prenosi od četverice, ovi prenosi od šesterice. Znači imamo u jednom dijelu tri prenosioca. To je ono šta? Mešhur, mešhur. Dobro, hajde sad ovdje recimo ima četiri. Ima četiri, četiri, šest. Ali nije mu šta je to? Mešhur. Jer razumijete to? Ali pa sad, ako prenosi ovdje dva, onda je to aziz. Nije važno, na bilo kojim, samo ne smije biti manje, recimo ako, se, ako prenosi jedan, onda je to garib. Na bilo kojem dijelu, može ovdje recimo jedan, evo, svi jedan. To je kakav garib. Ima recimo Evo ovdje recimo što ja znam, 2, 4, 10. Koji je ovo? Aziz. Evo recimo ovdje imamo 4, ovdje 5, ovdje 10. Koji je to? Mešhur. A što? A što mi je ovo? E to sad u Lema određuje da li je mu telatir po onome i da li je ova grupa dovoljna da to ima jedno pravilo određivanja kad je šta postaje mu telatir dovoljna mm. Ima nekad i, i ulema se razilazi oko nečega da li motivacija ili nije, to je tema druga. Ali mi sad utvrđujemo pravila. Je u redu? E, slušajte mi se. Znači, to je... A šta je ovaj opći? To je mešhur koji nije terminološki, nego hadis koji je poznat nekome ili nekoj skupine. Ali ne mora znači da on ima, može nekad i slab potpuno biti. Evo recimo, većina ljudi, većina, ljudi poznati hadis, najmrži, najmrže djelo koje je halal Allahu i razvod braka. Jel znate svi taj hadis? Jel poznat? A on je slab. E to je taj ovo ovaj, opšti koji je poznat onako kao, ne terminološki, ali on nema veze sa ovim. Ne moraju. Ovo je po načinu, rekli smo, načinu dolaska do nas. Po svim hadisima. I sad ga ulema klasificira, recimo, posmatra jedan hadis. Nije, tamo inne mele bi Djela se vredno prema namerima. Aha, idemo, tražimo. Okrenu zbirke, prevodno, tako da Aha, našli smo. Prenosi ga jedan ashab. Omer. Prenosi ga jedan tabin jedan tabi tabin i tek ovdje ga prenosi stotinu ljudi. Pa odmah ga klasificiraju. Koja je to vrsta hadisa? Ha? Garib. Ahad. Koja? Garib. Dobro. E idemo li sad, idemo po prihvatljivosti. Da li je taj hadis prihvatljiv ili nije? Znači imamo garib. E sad vidite ovdje, Ostalo vam je još da pojasnimo, Azizi redu, shvatili ste, to je dva ako ima negdje u bilo kojem dijelu E sad, garib. Ima takozvani garib, apsolutni garib. Šta to znači apsolutni? Znači, baš bukvalno hadis ima samo jedan lanac prenosilaca jednog ashaba. To je takozvani eh, garibul utlak, apsolutni garib, njega ulema naziva fard. Fardun. Hadis koji ima samo jedan lanac prenoslaca, jednog, takav je ovaj hadis ima na malu Samo je Omer ga prenosi. A ima drugi garib, to je takozvani garib nisbi. Garib nisbi, to je znači garib u odnosu na nešto. Pa recimo kaže se tamo, ovaj hadis je garib od imama Malika. Znači, ako posmatramo imama Malika kao prenosioca, od njega imamo samo jedan lanac prenosnaca. A od drugih imama imamo još drugih. Razumijete to? Ali dobro, to je sad. Važno je da znamo da je ima jedan i da ima tri. Dobro. I ostalo ovdje šta se pojasni? E sad. Sad smo utvrdili. Mi smo odredimo hadis ako je mutelatir. Ako je mutelatir, to pravilo zapamtite, svi mutavate hadise su vjerodostojni. Znači, ako se utvrdi da je hadis mutavatir, to odmah znači šta automatski vjerodostojan. Znači, ove ahad hadise mi istražujemo da li su, sad idemo po prihvatljivosti. Po prihvatljivosti lana dijeli hadise na dvije vrste. Makbul, to su prihvatljivi, i mardud, neprihvatljiv. Makbul se u nama dijeli na dvije skupine. Sahih i Hasan. Čuli ste za Sahih, čuli ste za Hasan. Jel u redu? Definicija ćemo mi doći u definiciji, to je sljedeće što ćemo. Znači, dijeli ga na Sahih, što znači vjerodostojan, i Hasan, što znači dobar. E sad, ove sahihe dijele na dvije podvrste manje, a to je sahih sam po sebi, sahihom ono ne dati. On je, kad pogledaš lanac naslaca, recimo s jednima na malu binijat, idemo od tamo autora Buharije pa dođemo do Omera, do poslanika, odgovara uslovima sahiha, on je sahihom li sam po sebi dovoljan lanac da bude sahih. I u redu. I imamo drugu vrstu kao li A to je u stvari Hasan koji je pojačan drugim lancima prenoslaca i kažemo zbog tih pojačanja on bi mogao biti sahih. Ali sam po sebi je Hasan. Ali pojačavaju ga predaj, recimo imamo jednu, jedan lanac prenoslaca, onda nađemo u drugoj zbirci drugi, pa ta dva kad kompariramo, poredimo, aha, hadis je saji Ali ne sa jednim lance prenoslaca, nego sa dva. Imamo i Hasan isto tako dvije vrste. Hasanun li sam po sebi. I imamo Hasanun li a to je isto tako koji je slab, onako ima slabosti, ali pošto ima pojačanih predaja, lanaca, kažemo ovaj hadis može će biti hasen.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 Jer ne može pojačavati samo hadis u smislu drugog lanca onaj, prenosilaca, istog teksta, ili ga može onaj, pojačavati drugi tekst koji ga podržava. I tekst je i, i lanac. Oboje mora biti jer šta nam vredi, šta nam vredi tekst čiji je lanac jednako slab kao i onaj. Ima pravila oko toga koji može, koji ne može svaki slab hadis da bude hasen. Postoje pravila. Ovo je što se tiče tih prihvatljivih hadisa, nešto više nema. A što se tiče merdod hadisa, to je sve što nije hasen i sahih. navodi ih preko 50 vrsta po raznim osnovama, ali zajedničko im je jedno. Nim ne može se po njima raditi. Znači tu spada Daif, pa spada ne znam Mursel, pa spada ne znam Moldu, pa spada Maklub, pa spada Šas, pa spada Muallen. Preko 50 tih nekakvih, ali učenjaci po osnovu razloga daju mu ime. Dobro, i čak Ibn Salah, jedan od najpoznatijih učenjaka po pitanju hadijske nauke, kaže ovi slabi vrste slabi hadisa mogu se razastavati u nedogled. Jer svaki razlog slabosti može biti nova vrsta slabih hadisa. Hajde još samo jednu temu da odradimo, da znate šta je to sahih hadis i to je to. Sahih hadis. Je svaki hadis koji ispuni pet uslova. Pod jedan. Da ima senet. Pod dva. Da je senet spojen. Pod tri. Da su ljudi u senedu pouzdani i precizni. Pod četiri. Da ne bude šaz i pod pet da nema skrivenu mahanu koji ga čini slabim. E sad ćemo, pa ja sam svaki šatišao. Pet uslova. Znači vidite da ovi, ovih pet uslova da bi hadis bio sahih, tri se odnose na senet. Šta je senet? Rekli smo lanac prenoslaca. Hadis ima dva dijela. Ima senet, to je lanac prenoslaca. Čovjek, od čovjeka i tako dalje. To je sened. I tekst. Tri uslova se odnosi na, na sened, dva uslova na tekst. Da bi hadis bio vjerodostojan. Šta je prvo? Prvi uslov je da ima sened. Šta to znači? Pa hoćemo, o čemu pričamo, imamo neku izreku. Da bismo utvrdili njenu vjerodostojnost, treba nam šta? Lanac prenosilaca do poslanika sa ako nemamo to, odmah nas ostavamo hadisu šta? Slab. Slab, prihvatljiv. Jel u redu? Dobro. Našli smo senet. Gledamo drugo. Mora biti spojen. To se zove tisal. tisan znači sened mora biti spojen. Šta to znači? Mora svaki čovjek u senedu da kaže rekao mi je ovaj, čuo sam od ovog, prenosim od ovog. Ako nema toga, ili ako među prenosnicima je bila prevelika razlika u godinama, ili zna se da se nisu sreli nikad tako dalje, mi kažemo taj senet postoji, ali je spojen i treba se slava. Ne možemo ga prihvatiti kao tako. E sad ću vam objasniti zašto je Buharijeva zbirka iznad ostale zbirke. Ulema kaže, dovoljno je da između dva čovjeka postoji objektivna mogućnost da su se sreli. Znači, živjeli su isto mjesto, zna se da je taj posjećivo to mjesto kad je ovaj bio tu. Znači, postoji mogućnost da se sreli, iako nemamo pismeni trag da su se sreli. Razumijete to? Na hađu, na primjer. Znači da postoji na mogućnost. I hadis je, ako postoji ta mogućnost, šta? dosta. Međutim, Imam Buhari u svoj sahih nije htio uvrstiti hadis da ako ne bi imao potvrdu da su se sreli. Više nego što se traži. Razumijete to? Imam Buhari u drugim zbirkama Imaju hadisa takvi, nije problem, ali on za ovu zbirku nije unosio osim što je imao potvrdu da su sve. I zato su njegovi senedi iznad i muslimovog i ostalih zbirki. Dobro, kažemo mi naše senede. Ljudi su spojeni, znači prenose jedan od drugog. Idemo sad da istražujemo kakvi su prenosioci. Prenosioci hadisa moraju imati dva uslova. Pouzdani, drugo, precizni. To se zove adl, al-adlu, al i adapt. Ako recimo, prenosilac nije pouzdan, recimo nije musliman uopšte, Tako hadis se prihvata. Ili je musliman, ali grešnik ne prihvata se takav Mora biti poznat. Znači ono što mi možemo da vidimo, Allah zna znači odluče, a ono što mi znamo. Imam Malik nije htio da prenosi od jednog prenosioca hadisa 15 godina. Pitali ga zašto? Kaže, jednostavno, ne vidimo na licu mor stanja. Nema neke zamirke Tako. I jednom kad je išao na hač, vidio je tog čovjeka kako sjedi kraj zemzema i govori nešto o poslaniku sallallahu alaihi i kad god spomene poslanika zaplače. Kad je to vidio, on je počeo pisati hadisa to je taj Da bi prenosilac bio pouzdan, mora ispuniti tri uslova, slušajte koje. Čuvanje velikih grijeha, neustrajavanje u malim grijesima i čuvanje od svega što narušava ugled. Znači, potvrdilo se da radi, da, da je počinio veliki grijeh, ne znam, blud, alkohol, tako dalje. Njegovi hadisi otpadaju svi. Utvrdilo se da, da je ustrajalo malim grijesima i tako dalje, ne pađe na to, njegovi hadisi otpadaju svi. Radio je nešto što narušava ugled inače, što ne priliči ljudima koji se bave islamskom, tako dalje. Hadisi otpadaju svi. Znači, možete zamisliti koji su teški uslovi da bi bio čovjek prenosilac u nekom hadisu. E sad, pitao si me kako slab hadis može biti hasen. Ako je hadis slab zbog toga što nema sevet, ne može biti hasen nikada. Ako je hadis slab zato što nije spojen, ne može biti hasen nikada. Ako je hadis slab zato što je prenoslac nije pouzdan, ne može biti hasen nikada. E sad ćemo vidjeti kad može biti hasen. Drugi uslov kod prenosioca je da precizno prenošenje. Precizno šta? Znači da riječi hadise prenosi precizno. I Ulema je prije imao ispit. Evo Horeire, recimo, Ebu Horeire su napravili ispit. Ebu rejde prenio puno, najviše prenio hadisa, oko šest hiljada. I halifa jednom prilikom dođe, dovede, pozove Ebu stavi čovjeka iza zastora, da je Horeira kaže sto hadisa na pamet. Iza zastora zapisuje pisar tih sto hadisa. Sve, odreći do halifa, i halifa saslušao, Allah te nagradio ovako, onako, ovo, ono, sve to. Ne zna Ebu da ovaj piše. Pozove ga posle godinu dana I ponovo da mu kaže hadise, a pisar čita. mu je ponovio hadise od riječ riječi. Bez dodatka, bez izmjene riječi. Jer ona kaže nije dozvoljeno mijenjati tekst hadisa, riječ u hadisu ako je prenosilac mijenja, onda treba da napomene. I zato mi već rećemo u Buhari, obilje hadisa prenosilac prenosi, pa kaže tamo riječ, kaže ili ovu riječ. Kažu nama jezika, to su sinonimi. Isto znači, a prenosilac nije siguran je ovo ili ono, on napomene, nisam siguran. Mora se znati. E sad, kako Ulema zna da je neko precizno ili nije? tako što je Ulema prije spisala zbirke po musnedima. Šta su musnedi? Musnedi su prvi način pisanja hadisa. Hadise, kada je počeo se zapisati, počeo se zapisivati po musnedima. A to je da imamo jednog prenosioca, Ebu Hureyru recimo. I sada mu hadis prenosi sve njegove hadise bez obzira vezane za kamatu, za namaz, što ću, za ovo, za ono, ne to, Evo Horeira njegov hadise, evo Bekr hadise, ono. i sada, mi imamo sve to i upoređujemo hadise jedne drugi. I znamo, recimo, ako deset ashaba prenosi jedan hadis tako, ovaj ga prenosi drugačije, mi znamo i ovaj često za strani, onda ona kaže taj čovjek nije precizan. Razumijete me? Nije precizan. I e, ova preciznost ima je dvije vrste. To je preciznost pamćenja i preciznost pisanja. Znači, Ulema nije uslovljavala da prenosioci hadisa pa hadisa na pamet sve, ne? Ali morali su imati takozvani temelje. Šta su temelje? Temelj u hadisu to je rukopis iz kojeg prenosilac čita. On mora biti sačuvan i ako su sačuvani ti, recimo dok si ja kao učenik sjedim ispred nekog alima i pišem te hadise. Ne, nije uslov da ih znam na pamet, ali dovoljno je da sam siguran ono što čitam to i da ne mijenjam ništa. To su dvije vrste te preciznosti. Ako je prenosilac malo manje precizan, onda je njegov, njegov hadis hasen. Ako je potpuno precizan, onda je sahih. E sad me pitaš ovdje, jedini slučaj kad slab hadis može biti hasen, to je kad kažemo da je hadis slab zato što mu prenosilac nije precizan. I onda mi nađemo tamo još jednu predaju koja bi mogla nama govoriti, evo jedno ovaj puta je bio precizan. E pa kažemo, u redu, čovjek je dobar vjernik, pouzdan, imamo sve, sve, sve, samo nije malo precizan, ali imamo ovdje vamo predaju koja kaže da je tak bio precizan i kažemo, dobro, to je hasen Ligairihi. Samo u tom slučaju može biti hasel i veđe. Znači drugi čovjek koji ovaj, na osnovu kojeg zaključujemo, evo redu, ovaj puta je prenio u redu, zato što ima taj drugi isto prenosi. se prenosio od hadisa. Može li tekstom? Može tekstom, ali onda nam ovaj ne treba, ako mi imamo tekst koji je ja. Ovaj, određen. sam za sebe ovaj dovoljen. Dobro. Ovo što se tiče seneda, ova tri uslova. A što se tiče teksta, to je četvrti uslov, to je da ne bude šaz. Što je šaz? Šaz znači zastranjivanje. Zastranjivanje, a to je, slušajte, šta je definicija šaza? To je da vjerodostojan, pouznan prenosilac prenosi nešto što prenosi suprotno onome koje je vjerodostojniji. da me razumijete? Šaz, znači prenoslac je pouzdan. Nema šta, mi kad gledamo senet u redu, sastavljen senet, Imamo, imamo <clears throat> pouznan prenoslac, precizan. Međutim, šta se dešava? Mi nađemo tamo da je neko koji je jači od njega, precizniji, prenosi je A ne možemo ispojiti. Šta ćemo tad? Tad kažemo da je ovaj hadis je slab zato što se kosi sa vjerodostojnim i zato se zove šas. Znači vjerodostojan prenosan za straniju. Ne. Ne, zato što za preciznost, kažu nema nije uslov da ne pogriješi nikad, nego da ne griješi puno da se može odrediti koji je pogriješan. Pa odmah automatski se ide na ovo koji je slabiji. Automatski. Znači to odmah tako ide, to takozvano tuhme ide za ovaj, onoga koji je slabiji. Koliko najviše ima poslanika za onog koji je zabilježio Do Buhara ima, recimo ima, Mahmed ima dosta sa tri, lanc, sa tri čovjeka. Kod Buhari ima četiri, uglavnom pet, pa neka to šest, tako. Pa ima jedan par trica, takozvana trojka, ima, zove se Senet Fulafi. Senet sa trojkom. Znači, ima, zlatni niz, tako. E, zlatni niz posebna tema, znači, gdje je ona raspravljala koji je zlatni senet, takozvani, pa ima recimo većina drži da je to, ne znam, ima Malik od Nafi, od Abdullah i To je ta linija, međutim, većina uleme hadise na stanovištu da ne postoji senat koji je apsolutno najbolji, zlatan, nego e, preferiraju da svaki muhaddis ima svoj zlatni senat Znači svaki muhaddis ima neku svoju liniju od poslanika koja je najjača. I kad prenosi od toga kada je njegov zlatni senat, A ima vam druge neke puteve ovaj, kojim je došao do hadisa koji su malo manje snažni od toga. Dobro. I u redu šta je šarz. Peto, muallem, to jest da nema skrivenu manu. Šta znači skrivena mana? Skrivena mana znači da je čovjek ne može otkriti od prvi. Nego da ima jako puno i ovaj dio, ovaj peti šart, to je najteža oblast u hadijskoj nauci. I kaže Ulema uopšteno da u historiji Islama možda desetak, petnaest učenjaka možeš ovaj, navesti da su bili zaista majstori u ovom dijelu mladog Hadisa. Nekad se dogodi, ima slučajeva, da mu hadisi kažu hadis je slab, ali ne možeš mu razloga ova četiri. Nego jednostavno je zato kad je došao jedan ovom ovaj, učenjaku kaže njemu kako to vi mu hadisi kažete ovaj hadis je slab, ovaj hadis nije slab, na osnovu čega? Kaže on, evo ti hadis. I idi tu mi narodu njemu četiri alima hadisa i pitaj je li hadis vjerodostojan i pitaj zašto. I on je otišao pitao, svi su mu rekli hadis je slab, a nisu mu rekli zašto. Nisu jednostavno osjećali hadis slab. Kaže, tako je bilo. Kaže on njemu, šta si ti pozanimljeno? kaže zlatar pravi novac. Pa kako znaš koji je zlato čim pipneš onaj, dovoljno da ga vidiš lažnjak ili Kaže pa znam tako. Tako kaže i mi znamo. Zbog tih godina sa hadisom. Jednostavno se navikne na izreke, navikne se na senede i opad opada u oči senet koji je ono Nije po nekom redu, znaju ko je od koga prenosio, šta je od koga prenosio, na koji način, tako dalje. I odmah osjeti i zato je jako bitno kod hadisa. Možda najvažnija stvar, uvijek, ali baš uvijek, nekoliko čovjek ima znanje, oslanjati se na velike velikane, muhadise, kao što je imam Buhari, kao što je imam Tirmizi i tako dalje. Imam muslim je bio ima muslim, pa je dolazio imamu Buhari i pitao bi ga šta kažeš za ovaj hadis, pa on bi im pojasnio tamo vam, pa bi muslim ovaj, zagrlio ga, poljubio ga, dozvolim da ti poljubim stopala, ti si imam, ti si ovaj imam muslim. Imam tirmizi i vam sunenu, stalno imaš izgleda, kaže, pitao sam Muhammeda o ovom, ali s je Muhammed? Buhari, učitelj njegov. Pitao sam Muhammeda o ovom su rekao mi tako, tako. Jako bitno, to su ima nešto što se zove praksa, to, to su ljudi saživjeli se sa riječima poslanika, njihova krv, njihovo meso, njihovo jednostavno krvotok i oni osjećaju čim čuju tekst. I zato mnoga ulema, ovako to vama kažem, ovaj, kaže da ovo mutelati ili ahad, šta je mutelati, šta je ahad, kažu to u principu mogu osjetiti zaista samo hadisi koji život provedu u hadisu. Znači baš osjećaju šta je, kako je, kuda je, odakle, tako dalje, tako dalje. U stvari, ocjena nisam ištihad. Svakako. Samo zbog njih tako, jer ovo drugo stvarno ima šta ovo, ako ono, je tako. Pazi, ili ima ta stvari oko kojih u o preciznosti prenosi recimo. Sve će koji jedan Bog za to drugo mjesto. Jako se razilaze oko toga, jer koliki je stepen pouzanosti, da li je on za Hasena, Zašto tolika razlika među hadisa, neko kaže daif, neko kaže hasen? Upravo zato što je kod jednih ovaj, njegov štihad ga dovede da je ovaj prenoslac njegov Hadisu za Hasan hadis. Onda ima slučajeva recimo da ima prenoslaca koji su u jednoj fazi svoga života bili Hasan prenosioci, a u drugoj fazi slabi. Recimo poznat, nepoznati slučaj jednog uh, hadisa Ibn Lahija. Ibn Lahija, on je jako puno prenio hadisa. Međutim, doživio je jedan, jedan problem, a to je da mi je izgorjela kuća i knjige u kući. I kažu učenjaci, svi prenosioci od na Hije koji su prenosili prije savorjevane knjiga njegovi, Oni osnova s koje je prenosio, je hadis sasvim. A svi koji su prenosili poslije, to su slabe hadisi jer tad je već počeo brkati senede i metnove i tako dalje. I to. A ako ne znamo da li je taj prenos, od njega prije ili poslije, i to nije neslabio. Zato što ne znamo. Samo one koje znamo njega. I tako. Dok u knjige koje se reda hadijska djela, znači ko ovaj, pa broj prema srca ovom stranu, znači Buhara ima šest. Pa četiri, pet. Koja je krajnja knjiga koja se uzima kao neko jako hadijsko djelo sa najviše ti prema srca u Gdje je stalo to? Nije stalo danas. I dan danas imaju, i semeni do poslanika sa I kad hoćeš napisati knjigu hadisa, moraš imati sene takav. Nemo pazi danas. A on može biti Buhari, on mora da napisati ovu dusa, ono Buhari. Vidi. I danas postoji takozvane knjige Surna. Temelji. na osnovu kojih ljudi preuzimaju. Znam čovjeka koji je u Bosni ovdje, koji ima tu i džazu ima senet do poslanika sa Znači senet. Tačno ima sve odakle, koje do Buharije, pa onda dalje od Buharije se proučava. Ali za vjerodostojnost hadisa je dovoljan senet od autora knjige, to jest Buharije, do poslanika. To se proučava za vjerodostojnost. A sve preko toga je više onako kurtoazija u smislu da je to počast, onako, ali nije važno za senet. Znači nije važno za senet. Autor knjige je važan za senet. Recimo Ibn Taymiye koji je živio u 6. vijeku 7. ima hadise sa svojim senedom do poslanika sa Ali u principu to ne utiče na vjerodostojnost ono što je važno od ovih autora prvih koji su zabilježili ima E sad, nas interesuje knjiga od autora, šta je s E, svaka hadijska zbirka ima svoje lance prenoslaca. Ne s hadisi u njoj, nego hadijska zbirka. Pa se tačno zna, recimo, ima i razlika neka. Pa zna se, evo, najpoznatiji primjer Buveta imama Malika. Ovaj koji je preveden je rivajet, odnosno predaje od Muhammeda ibn Hasana Šeibanija, koji je bio jedno vrijeme kod imala Malika, preuzeo od njega, preslušao mu i prenio to što je prenio. Međutim, poznati rivajet koji je došao u Andalus i koji je bio vijekovima u Andalusu od Imala Malika, to je od Jahja ibn Jahjaa, koji se razlikuje u mnogome od ovoga što je prevedeno na bosanski jezik. Razlikuje se u čemu? Pa prvo se evo ja sam konkretno poručivao ta dva rivajeta, razlikuje se prije svega u rasporedu poglavlja, u naslovima, u broju hadisa razlikuje se. Ima hadisa kojih nema vamo, ima tamo kojih nema vamo. A što je razlog tome? Razlog tome što ima Malik napisao El i podučavao ga ljude 30 godina. I svaki put kad bi podučavao ljude, Nešto bi dodao, nešto oduzeo, nešto promijenio, kod svaki čovjek. Ali onaj rivajet koji je poznati zadnji, koji su prenijeli u Andalus, to je upravo taj rivajet, zadnji, i na tom rivajetu su urađeni svi komentari taj Malika. Ovaj komentar, ovaj dio koji je preveden, on je prvi put došao u javnost 1900 88. ili 9. toga pa ga uradio kao doktorsku disertaciju našao rukopis eh, Muhammed ibn Hasan Šibanija, doktor Hadisa koji je nama tamo, to je njegova bila doktorska disertacija, našao rukopis, tog rivajeta Mota, znači nije uopšte bio poznat taj rivajet, 15 vijekova praktično. To vam navodim samo kao primjer. Također imam Buharija, ima svoje prenosioce, najpoznatiji i tako dalje. I naravno da je najpoznatiji uh, rivajet Buharijevog sahiha onaj na koji je Ibn Hajar napisao svoj komentar. I po tom ovaj, rivajetu mi ćemo ovo Jer Ibn njega učenjaci inače nazivaju specijalistom za Buharijev sahih, i on je 23 godine proveo sakupljajući razne predaje Buharijevog sahiha i tako dalje i izabrao je naravno najvjerodostojniju, a što je najvažnije, opisao je sve razlike u drugim predajama Buharijevog sahiha. Pa on kaže recimo, a u predaju tog nema bismili recimo, a ovom ima. I tamo kaže ovo nema naslova, ovom ima, ovom nema ajta, ovom ima i sve to opiše fino, tako da Ibn Hačar, osim što je prokomentarisao Buhariju, sačuvao je sve nekakve izgubljene ovaj, predaje od samog Sahija.